Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ Էջմիածինը հայրիս Երուսաղեմն է, մեր հոգու մայրաքաղաքը, մեր հոգու իջման վայրը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն Աստվածային կառույց է։ Լուսավորչի տեսիլքի համաձայն Աստծո միածին որդին իջավ եւ ուրամփ նշեց այն վայրը, որտեղ պետք է վեր խոյանա իրաղոթքի տունը, որտեղ եւ հաստատվեց քահանայապետական աթորը, որտեղից դարեր շարունակ սնվում եւ ամրանում է հայի ստեղծագործ միտքը, ազնիվ եւ զորավոր կամքը տեսիլքով ծնունդ առած եւ հիմնադրված եւ առաքելապատիվ հայրապետի ու բարեպաշտ արքայի ջանքերով քարեղեն մարմին զգեցած մեր մայրաթոր նուխտատեղի է հոգու սնուցիչ հոգեվոր անսպար շնորների վեմ ու լույսի խորան հայոց հանճարի եւ հավատքի հրաշակերտն է մեր մայր տաճարը մեր ազգի մտքի հոգու եդեմը մայր տաճարը մեր փրկության տապանն է Եկեղեցիների, մատուրների, վանքերի, սրբավայրերի ու խաչքարերի մի աշխարհ է մեր հոգու հայրենիքը, որի ամեն մի անկյունը մի կանչող ու ձգող զորություն ունի։ Հիրավի ամենազորավորը Մայրաթորն է եւ կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնը մեր եկեղեցական տոնացույցի ամենապայծառ կետերից է։ Տոնն այդ նշվում է հոգեվոր մեծահանդես իսակատարություններով եւ ուխտագնացություններով։ Լավագույն առիթ է Արարատյան շաբաթը, որն անմիջապես նախորդում է Սուրբ Էջմիածնի տոնին նշել տեղում Արարատի հայացքի տակ գործող ու զորացող սրբավայրերում։ Արցախցի ուխտավորները ստանալով թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությունը ուխտաբար եղան տարբեր սրբավայրերում։ Նրանք առաջինը բարձրացան Ղալթախչիի Լոռու մարզի հարթագյուղ համայնքի Բարցունքի Սուրբ Հովհանես մատուրը։ Հաջորդ օրը մասնակցեցին Հրիփսիմյանց կույսերին նվիրված պատարակին, որը մատուցվեց Էջմիածնի Սուրբ Հրիփսիմե եկեղեցում։ Ուխտավորներն այնուհետև աղոտ կբարձրացրին Սուրբ Շողակաթի Սուրբ Գայանեի վանքերում։ Արագածոտնի թեմում եղան Սաղմոսավանի, Օհանավանի, Մուղնու մի շարք եկեղեցիներում։ Բարձրացան Արալլեր իրենց ուխտը թարմացնելու կոտայքի թեմի ծաղկևանքում կամ վարվարակույսի քարանձավում փորված վանքում։ Բարեկամներ Սուրբ Հովհանես Մատուրում մենք հանդիպեցինք Սպիտակ քաղաքի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Օվսե քահանա Հովանիսյանին։ Եվ չնայած ուխտավորները շատ էին, քահանան մեկը մեզ հաջողվեց ստանալ նրա օրհնությունը եւ զրուցել նրա հետ, ինչը ներկայացնում ենք նաեւ ձեզ։ Արցախից ունենք ուխտավորներ, ովքեր եկել են ուխտ կապելու դեպ այս սրբավայր, դեպ Աստուծո հետ եւ Հայաստան եւ Արցախ աշխարհների համար խաղաղությունը Տիրոջ կողմից վերելու համար։ Խնդրում ենք, որպեսզի բոլոր ուխտավորները մասնակիցը լինենք մեր Հայաստան եւ Արցախ աշխարհների համար։ Միասնական տերունական աղոթքով ենք սկսում, սիրելիներ։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ երդինս ես Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, քո ժողովրդից փարատիր ցավերը եւ բժշկիր հիվանդություններով Տեր մեր Աստված, եւ բոլորին էլ կատարյալ առողջություն շնորհիր քո ամենահավ խաչի նշանովը, որով մարդկանց տկարությունները քո վրա տարար եւ դադարեցիր կյանքի ու փրկության թշնամուն։ Դու ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար եւ բազումողորմ Աստված։ Միայն դու կարող ես մեր մեղքերը ներել եւ ցավերն ու հիվանդությունները վանել մեզանից, որովհետեւ քեզ ցանոթ են մեր կար կարիքները։ Օ բարիքների Պարքևիչ, յուրաքանչյուրի կարիքների համաձայն քո առատ ողորմությունդ Պարքևիր Արարածներիդ, որոնք միշտ փառավորում ու օրհնաբանում են քեզ ամենասուրբ երրորդություն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացյալների Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր ազգս հայոց, եկեղեցիս հայաստանյեց, այլև քո ներկայացյալ հավատավոր եւ ուխտավոր զավակներիդ պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր Հայաստան եւ Արցախ աշխարներս, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր համայն հայությունս, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր մեր երկիրը եւ մեր երկրի սահմանները, անառիկ եւ անսասան պահիր Տեր Աստված մեր, այլև հայ զինվորին, Հիշիր Տեր նաև բոլոր հիվանդներին եւ նեղյալներին, այլև մեր անհետ կորածներին եւ գերիներին վերադարձրու իրենց մեզ Տեր Աստվածներ։ Ընթովանյավ Սուրբ եւ պատվական խաչի վտքովի խաղաղության, հրկիր երևելի եւ աներևույթ թշնամիներից, արժանավորիր գոհությամբ փառավորենք ըստ քեզ ընթոր եւ ընսրփո հոգույթ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, ամեն ամեն սիրելիներ, բոլորի սուխտը թող ընդունելի լինի։ Տիրոջով պիտի զորանանք, հավատքով պիտի լինենք եւ շատ աղոթք պիտի կատարենք։ Առանց աղոթքի որևէ խնդրի, որևէ հարցի լուծում չի կարող ստանալ։ Որևէ մեկ այլ երկիր, որևէ ազգ Խնդրում ենք, որպեսի ամեն մեկը յուրաքանչյուրը ձեր աղոթքը բարձրացնեք մեր Հայաստան եւ առավել եւս մեր Արցախ աշխարհի համար։ Տերը թող զորավիկ լինի, Տերը իր աչի հովանու ներքո թող վերցնի, պահի պահպանի եւ զորացնի։ Եվ աղոտ կանենք նաև մեր հայ ժողովրդի միասնության համար։ Այն միասնության, որը որ բոլորս ենք սպասում։ Միասնություն, միասնություն, եւս մեկ անգամ միասնություն։ Եվ այդ միասնությամբ պիտի լինի հզորացում մեր երկրների համար, սիրելիներ։ Թող Աստված օգնական լինի հայ ժողովրդին։ Ամեն։ Մնացեք դեր հայր։ Աստված օրհնեցես։ Տերովսե ինչ պատմություն, ինչ ավանդություն, գոյություն ունի կապված Սուրբ Հովանես Զորավոր Մատուրի հետ։ Մի անշուք փոքրիկ մատուր, բայց ուժը հրաշալի, հրաշք, հրաշագեղ։ Սուրբ Հովանես այս հրաշագործ մատուրը, այո, իրապես, երբ որ հերվից տեսնում ես, կարծես թե մի փոքրիկ ինքը մեկ այլ մոլորակ լինի այս սարերի վրա եւ մեր հավատավոր ժողովուրդը իրենց եւ ոչ միայն ժամանակ, այլ նաեւ իրենց հավատքի հիման վրա գալիս եւ բարձրանում հեռանում են դեպի այս սրբավայրը, դեպի այս մոլորակը, այս փոքրիկ, որը որ սարի վրա է երևում։ Եվ գալով ավելին են ականատես լինում մեր հավատավոր ժողովուրդը։ Ավելին, որ իրենց ուխտի, իրենց աղոթքի պատասխանը տրվում է իրենց տրվում է յուրաքանչյուր ուխտավոր հավատավոր անձի։ Ավանդույթի համաձայն 12-13-րդ դարերին է, որ Սուրբ Հովանես Մկրտչի աչ ձերքից ճկույթը հայ եւ եզդի զորավարներ բերել են եւ զետեղել են այստեղ այս սարի վրա եւ որից հետո նոր կառուցվել է իհարկե մատուրը։ Եվ շատերը ոչ միայն փաստում են, այլ կան ինքնին արդեն Սուրբի զորությունն է խոսում Սուրբ Հովանես Մկրտչի մասունքի այդ փաստման մասին եւ այդ ուխտի պատասխան աղոթքի պատասխանը նա նաև շատերը հենց այսպես են փոխանցում եւ վերագրում ասելով, որ Սուրբի մասունքն այստեղ է, ինքնին նաև մատուրը այդ իսկ պատճառով շատ զորավոր է։ Տեր հայր, ամեն աղոթք պատասխան է ստանում եւ ամեն աղոթքի պատասխանի պատասխան խաչի տեսքով վեր է հառնում այստեղ։ Այնպես որ խաչերի պուրակ է դարձել տարածքը նաեւ։ Ամեն մեկ ուխտավոր, ովքեր որ եկել են այստեղ եւ իրենց ուխտ են կապել Տիրոջ Սուրբի հետ եւ իրենց իսկ աղոթքի պատասխանին իրենք ինչ որ մեկ բան են խոստացել անելու մատուրին կամ տարածքին։ Շատերը իրենց հավատքը այդ կերպ են նաեւ դրսեւորել աղոթքի ի պատասխան։ Իհարկե, երբ որ խոսում ենք, խոսում ենք ճշմարիտը եւ ճշմարտությունը, Սուրբ Հովանեսը այսքան խաչքարը ինչ պիտի անի։ Այսինքն մենք փորձում ենք հնարավորինս հոգեորականներս ուղղորդել այն անձանց, ովքեր որ մոտենում են մեզ եւ հարցնում են, արդյոք կարելի է խաչքար տեղադրել, թե ոչ։ Խնդրում ենք, որպեսի խաչքարի տեղադրման փոխարեն ավելի օգտակար ծառայություն մատուցեն ժողովրդին։ Այն անձանց, այն մարդկանց, ովքեր որ ավելի կարիքավոր են, բայց շատերն էլ հրաժարվում են, շատերն էլ ընդունում ընդունում են։ Այսինքն խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է եւ հուսամ բոլոր խաչքարերը օրհնված օծված են այստեղ։ Ասեմ ձեզ, ոչ բոլորն են օրհնված եւ ոչ բոլորն են օծված խաչքարերի։ Լինում է, որ առանց հոգևորականների եւ տեղյակ պահելու ժողովուրդը իրենց հավատքով եւ իրենց ուխտով իհարկե լինում է այնպիսի օրեր, որ գալիս են եւ մենք այստեղ չենք լինում եւ խաչքարերը տեղադրում են։ Իհարկե կա կանոնակարգ խաչքարի տեղադրման համար, որ ցանկալի է նաեւ ոչ թե ցանկալի, այլ այդ կանոնակարգին հետեւել է պետք, որովհետեւ խաչքարեր կան, որոնք որ մեծ մասը չասենք, բայց ինչ որ մի մասը, այո, որոնք որ անգամ քրիստոնեական սիմվոլների ոչ համապատասխան են։ Եվ սա ցանկալի չէ, որ այս սրբավայրից ներս լինի։ Տեր հայր այնպես չէ, որ Արցախում սրբավայրերը քիչ են, բայց հոգևոր կյանքը զորացնելու նպատակով նաև մենք այստեղ ենք Սուրբ Հովանես Զորավոր մատուրում եւ երկրորդ անգամը լինելով նաև զգացել ենք այս հրաշագործ սրբավայրի զորությունը ուժը։ Տեր հայր բարձրանալուց անպայման պետք է ոդկով բարձրանալ Սուրբ Հովանես մատուր բարձրանալիս իհարկե ցանկալի է որ ոդկով բարձրանան, սակայն քանի որ ինքը դժվար անցանելի է բարձրանալ ոդկով 3 կիլոմետր եւ ավել եւ առավել եւս հաղթահարել ինչ որ հատված ունենք որտեղ որ քարափ է, քարեր են, բավականին դժվար է։ Հատկապես դժվար է, երբ որ տարեց հավատացյալներ են գալիս եւ բարձրանում դեպի այդ սարը։ Բավականին դժվար է ասեմ ձեզ, երբ որ մարդիկ ուխտով եւ հավատքով գալիս են եւ դժվար է այնքան բաժանով, երբ որ լինում է հաշվանդամ հավատացյալներ կամ հաշվանդամ երեխաներ։ Եվ այդ ճանապարհը գրկած բարձրանալ կամ փորձել հնարավորինս օգնել, փոքրինչ իրապես դժվար է այդ սարը բարձրանալը։ Բայց միևնույն ժամանակ շատերը տեսնում ենք անգամ, որ ծնկած են բարձրացել այդ ամբողջ ճանապարհը։ Կարևորը մարդու հավատքն է, երբ որ մարդը հավատքով է մոտենում եւ հավատքով է գալիս դեպի Սուրբ Հովանես Մատուր այս սրբավայրը եւ իր աղոթքն է բարձրացնում հնչեցնում եւ վերարարքում առ Աստված, խնդրելով որպեսի Սուրբ Հովանես Մկրտիչը լինի բարեխոսը իրենց ուխտի համար։ Լինում են նաեւ ովքեր որ այդ հնարավորությունը ոդկով բարձրանալու չունեն առողջական խնդիրների պատճառով եւ շատերն էլ մեքենաներով են բարձրանում։ Սա էլ ընդունելի տարբերակ է։ Քանի որ ինչպես գիտենք, նաև երբ որ մարդը Սուրբ Պատարագին մասնակից է լինում եւ հաղորդություն պիտի ստանա, գիտենք որ անոթի պիտի լինի։ Բայց երբ որ անձը մարդը պատրաստ է հաղորդվելու, բայց այդ անձը ֆիզիկապես չի կարող անոթի լինել, որովհետեւ ունի առողջական խնդիրներ եւ չէ որ մարդու մարմինը համարվում է Աստուծո տաճարը եւ Աստուծո տաճարը փչացնել, ախտոտել եւ կեղտոտել եւ վնասել չի կարելի։ Աստծո իսկ խոսքի համաձայն այդ իսկ պատճառով հաղորդությունը ստանում են փոքրիկ գոնե ինչ որ հաց ճաշակելուց հետո, որովհետև այդ հացը անհրաժեշտ է այնքանով ինչքան որ ֆիզիկականին, այնքանով որ նաև դեղորայք հաբ ընդունելու համար, եւ այդ իսկ պատճառով նույնը նաև դեպի սրբավայր բարձրանալիս շատերը ովքեր որի վիճակի չեն ֆիզիկականը թույլ չի տալիս բարձրանալու ոդկով, բարձրանում են մեքենաներով։ Տեր հայր, մշտական քահանա այստեղ չկա։ Ինչ բարբերականությամբ լինում քահանան այստեղ եւ արդյոք կա նպատակ մատուռը վերանորոգել կառուցելու, ինչ որ գուցե եկեղեցի կառուցելու։ Փոքրինչ դեռ վաղ է խոսել այդ մատուրի վերանորոգելու հետ կապված, ինչու համար, որովհետև մեր ժողովուրդը ավելի շատ կարելի ասել, որ սիրում են հենց սրբավայրը ինքնին իր այս փոքրիկ, ինչպես որ շատերն են գուցե եւ նշում այդ խղճուկ լինելով մատուր։ Համեստ։ Համեստ, այո։ Համեստի մեջ իմ կարծիքով, որ ամբողջական կամ վերանորոգել դեռ առաջնորդից որևէ հրահանգ չունենք եւ թույլտվություն չունենք եւ հիմն հիմնականում փորձում ենք հնարավորինս շրջանում երկու հոգևորական ենք, հնարավորինս փորձում ենք այն օրերին, հատկապես շաբաթ եւ կիրակի օրերին, որ գիտենք ուխտավորներ ունենք դեպի սրբավայր, գոնե երկուսիցս մեկը լինենք այս սրբավայրում։ Տեր հայր եւ հաստացի օրինակներ հրաշագործ ուժի վերաբերյալ կան այդպիսիք կենթանի օրինակներ։ Իհարկե կան։ Հիմա փորձում եմ մտաբերել հատկապես ավելի շատ այդ վկայությունները ամենաշատը լինում է եւ եղել է որթեծնության մեջ շատերը գալիս են եւ այս խաչքարերի մեծ մասը գրեթե 70-80%-ը ինչը որ տեսնում ենք մեծ մասը զավակների շնորման եւ տրման շնորհակալագրի արդյունքում է որ կանգնեցվել են բայց այո, իրապես վկայություններ կան եւ սպիտակից կան, անգամ մեր ոստիկաններից, որոնց որ ուորթել ենք։ Եվ վերջին հարցը, ինչ կապ ունեք, ինչ համագործակցություն ունեք Արցախի թեմի հետ։ Փոխադարձ այցեր կամ Անկեղծ պիտի լինեմ, ճունենք։ <laughs> Հիմնականում ուխտավորներ ձեզ նման, ովքեր գալիս են դեպի այս սրբավայրը, իրենց աղոթն են վերառակում դեպի Բարձրանն Աստված։ Ցավոք սրտի ճունենք այդ կապը, պահվող։ Շատ մեծ սիրով Կհաստատեք այդ կապը։ Առաջարկ լիներ եւ մենք գուցե եւ առաջարկենք, այո, սիրով իհարկե ինչ չէ։ Տեր հայր, բոլոր այն քահանաներ, ովքեր առաջին անգամ են հյուրընկալվում Արցախի հանրային ռադիոյի դարձ հոգեոր հաղորդաշարի տաղավարում, նրանք անպայման օրհնում են մեր լսարանը եւ մեր հաղորդաշարը։ Աստված օրնից ես։ Ուրախ եմ հյուրընկալելու համար, Տերը թող զորավիգ լինի Արցախ աշխարհին եւ Արցախ աշխարհում ապրող հայ ժողովրդին։ Ողջույններս բոլորին եւ օրհնությունները Տիրոջ օրհնությունը ձեզ բոլորիդ։ Ողջունում ենք նաեւ մեր շատ սիրելի Սրբազան հորը, Աստված օգնական, Տերը թող զորավիգ լինի Սրբազան հորը իր Արաքելյանը պաստ գործունեության եւ ծառայության մեջ իսպաս բերելով Արցախ աշխարհում։ Օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 20-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Սպիտակ քաղաքի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տերովսե քահանա Հովանիսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։